Аж ось уже на ній стіна у тієї далекої фортечки звелась, і постать батька. Короткий меч стримить позаду за поясом. Затамував подих Ольг. Як так? Адже він давно поплив у царство мертвих? А батько раптом обернувся, очі його наблизились, великі і осудливі. Тільки вони були перед Ольгом, та ще голос долину. Навіщо ти вигублюєш чужих людей? Навіщо палиш їхні хижі? Чому ти йдеш руйнівником по берегах цієї річки? Мій брат Олаф загинув чесному двобої і свого месника забрав собою. А твій брат лежається невідомщенним. Сосна на його могилі ще й досі тліє. Ти мусиш зробити цих людей своїми спільниками супроти Скольда, а не ворогами. Перед смертю мені відкрилась велика таїна життя, людина мусить нести людям не меч, а розум. От тоді вони приймуть її і скажуть живи з нами і будь таким, як ми. Знай, в кожній землі є свої боги, які карають і милують тих, хто по ній ходить. Боги русів, могутні і справедливі, не гніви їх, бо тобі судилось залишитися на цих берегах. Опам'ятайся, не чини зла та насильства, княже Олег. І знову вразило молодого варяга це ім'я. Так назвав його нещодавно Монь. Десь близько перекотився грім. Хмара насунулась на сонце, і воно забрало свою позолоту з річки. Ольго зернусь, позаду стояв покалічений рус. Це ти? Ти говорив щойно? запитав його непевно. Про богів своїх. Мунь тільки заперечливо похитав головою. Тоді Ольг, зібравши воїнів, сказав їм до мене приходили боги цієї землі і пообіцяли перемогу над Скольдом, якщо ми не сіятимемо смерті на берегах ріки. Олаф Січовик. Вдоволені нашою помстою, тому далі підемо мирно. Мечі вийматимемо тільки для захисту і помсти у вбивцеві ярла Елза. Через кілька днів шлях їм заступили високі пагорби. Ріка звернула і погнала свої води далі, а човни прибилися до острівця, довгого й вузького, мов полазом покладений меч. Монь прикипів поглядом до того берега. Весь вистрончений, здається, ось зараз схопиться і побіжить по воді туди, де серед зелених куб дерев виднілися оселі. Де град? Ольг став поруч. О, там найвища місцина, ярогами з усіх боків оточена. Не підступитися. Де Скольдова схованка? Як гадаєш? Не знаю. Якщо вісь про тебе докотилася сюди, то міг і далі по річці податись, або й до кочових людей завернути. Вони бродять навкруги града, мов вовчі зграї, хапають все, що під руку трапиться з'являться зненацька, а потім зникають надовго. Домовились, що Молдограда увійде, все вивідає нишком.